Njega hvalimo, od njega pomoći oprosta i uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo od zla naših duša i zla naših dijela. koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen nikoga u zablu ne može odvesti. A koga on azze o džel ostavi u zablu i taj nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik – koga je on subhanahu wa ta'ala postao sa istinskom vjerom, da izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim ajatima u prevodu glasi, Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi uspjeh. A zatim, najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječ njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a svaka novatarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Draga braćo i sestre, Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas učine od iskrenih njegovih robova, od onih koji njemu uzvišenom robuje onako kako je on uzvišen i zadovoljan. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari snage da budemo dosadni sledbenici i nosioci istine i dosadni sledbenici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najodabranijeg i najboljeg Allahovog roba koji je hodio po zemlji. Ove naše žele su upućene, braćo, iz razloga što zaista molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari da shvatimo i razumijemo našu ulogu u životu na ovome svijetu. Pa ćemo inša Allah progovoriti od prilike noćas šta je to ovaj svijet i kakve su prednosti ahireta nad, nad Dunjalukom. To jeste šta je to ovolike mase ljudi na zemlji danas zavelo da robuju Dunjaluku, da robuju dirhemu i dinaru, da robuju zlatu i srebru, da robuju ženama i metku i djeci, da robuju ljudima i da obožavaju ljude na uzubillahi ta'ala, šta im je to sve navelo da tako čini? Zar ljudski razum nije došao do spoznaje da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka? Zar ljudi nisu spremni da posvjedoče da zemaljsku kuglu koju Allah subhanahu wa ta'ala drži bez tubova, lanaca ili bilo čega drugog, zar nisu svjesni da je on subhanahu wa ta'ala kadir da stvori čovjeka? Zar i da mu odredi da njemu uzvišenom samo čini ibadet i da mu dadne objavo da on svati da je došao na donjaluk da njemu uzvišenom robuje. Zar čovjek do te mjere ponižava svoj razum da nije u stanju da svati ovu činjenicu? Zar se čovjek kao najsavršeniji Allahovo biće toliko ponižava da nije u stanju da svati osnovnu zadaću zbog koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio? Pa ćemo vidjeti šta to kroz Kur'an i Hadis kaže Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, šta je u stvari život na Dunjaluku? Šta je to u stvari život na zemlji? Šta čovjek treba da radi u ovome kratkom životu? Ljudi će svi priznat da ovaj život kratak, i vjernici i nevjernici. Vjernici priznaju zato što mu vrijeme prođe, Zato što priželjkuje susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A nevjerniku je kratko zato što bi želio da uživa hiljadu godina, a ne može. Vidi da mu začas život prođe. Sve što više uživa, sve manje zdravlja kod njega. Pa mu struhne čitava unutrica i odjednom ga se iznenadi kad mu doktori kažu da je njemu kraj. A on bi još uživao, ne može. Zato što je sve što je bilo grijeha na dunjalku okusio i prohobo i na kraju još bi htio odi dugo da živi. Do te mjere da zlostavljaju Allahove robove na zemlji da bi oni duže živjeli. Do te mjere su prekršili i natovarili sebi grijeha da kažu da od male djece koja se tek rode nastoje da ih kupuju i da vade klice zubi da bi sebi mogli pokušati da sade da im nakon 60 ili 50 godina niću novi zubi. Zato što mu je nezgodno bez zubi pa on je maksume uništava da bi njemu rasli zubi. Allah je uništio šta radi. Rade to da, da od Allahovi robova i od maksuma koji su tek rođeni rade takve stvari da bi oni svoje prljave radnje na dunjalku produžili. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti daje ono što on uzvišeni hoće. Pa kada oni okuse najveću slaz dunjaluka i misle da su najviše napredali, Allah subhanahu wa ta'ala sruči svoju kaznu na njih. Pa vidiš i samo da prebrojavaju mrtve u tim kaznama. Vidiš da zemlje koje su najviše napredovale u tehnologiji Allah subhanahu wa ta'ala najviše kazni. U Japanu su braćo djecu maksume, one mali, koje vade iz utroba majki njihovi silom, peku u rernama jedu. I Allah subhanahu wa ta'ala kad dadne kazno odjednom vidiš sve što je bilo gore bude dole. Sve što je bilo suho bude poplavljeno sve bude poravnato sa zemljom i samo kažu da provjerimo je stotinu hiljada ili dvijesto hiljada, a o ciframa štete da ne pričamo, to se ne može ni izračunati. Samo da bi se uživali na dunjalku i da bi se provodili, Allah subhanahu wa ta'ala motri na to pa i kazni odakle se nisu ne nadali. Šta je pouka vjerniku braćo da vidi? Da je dunjaluk prolazna stvar, Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innama l'hajatu dunja la'ibum wa lahu, wa in tu'minu wa tattaku ju'tikum uđurakum wa la jes'elkum emualekum. Zaista je život na dunjalku samo igra i zabava. Onaj ko hoće da shvati da je došao na dunjalku da se igra i zabava i uživa, on je svakako skrenuo s pravog puta. Ali Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa in tu'minu wa tattaku ju'tikum Ako vi budete vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala istinski, to jeste da shvatite da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, kako uzvišeno objavio se ad billah vama halaktul džinna wal inse illa li ja'budun. Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da meni robuju, to je zadaća na dunjaluku. I ako vi budete vjerovali i robovali Allahu subhanahu wa ta'ala i budete se istinski njega uzvišenog bojali, yu'tikum ujurakum. Vi ćete dobit potpuno vaše nagrade. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, samo za jednom kad čovjek kaže subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi alazim, biće mu usađena palma u džennetu. Pogledajte, braćo, jedna rečenica, ali nije ovo obična rečenica da mi kažemo, to je gramatički izrečeno, nije. Nego to je izrečeno iz srca onoga koji nis nosi imanu Allaha Azze wa džel. Takve riječi su velike i na ovome i na budućem svijetu, inša Allah. I onaj koji izgovori imaće koristi na ovome svijetu i u kaburu i na sudnjem danu i u džennetu ga čeka palma, već usađena. Da kaže subhanallahi wa bihamdihi, slavljen neka je moj uzvišeni gospodar i njemu pripada zahvala. Subhanallahi razim, slavljen neka je moj veliki gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala je najveći po položaju i najjači po snazi. Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli da ga robovi njegovi hvali. Zašto? Zato što je on uzvišen i dostojan hvali. I rob na dunjalku je došao da to čini. Da čini seždu njemu uzvišenom. Da mu zahvalio onako kako njemu uzvišenom dolikuje. Ali kad ugleda blagodati dženneta rob, koji je najsiromašniji bio na dunjalu, koji najviše te goba imao, kad bude uveden u džennet samo da vidi te ljepote, bit će mu rečeno jesi li ikad okusio siromaštvo, iskušenje i bijedu, kad je tako mi Allah nisam. Zašto? Zato što su to bila prolazna iskušenja dunjalka, a dunjalka je već prošao i kad dođe u džennet vidi te blagodati i ljepote, kare nikad mi nije bilo teško. A onaj koji je provodio vrijeme u uživanju na Dunjaluku, doći će kad bude vidio strahote džehennama, zaboravit će na svaku vrstu uživanja. Sama pomisao na smrt čovjeku otklanja svaki užitak na zemlji. A mora umrije svako. I nevjernik, bez obzira koliko se naslađivao, mora doći dan kada će njegova duša biti vraćena onome koji je stvorio. A vjerniku je pouka ako budete vjerovali i bojali se Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste da ostavite ono što se vas ne tiče, da radite ono što vam je uzvišeni naredio i da između sebe i grijeha postavite pregradu. To je bogovojaznost. Da si svjestan u svakom momentu da te Allah subhanahu wa ta'ala vidi, da si svjestan da će za svaki posao odgovarati njemu uzvišenom, da ćeš za svaki dio i metka koji si stekao odgovarati kako si ga stekao i kad čovjek to bude svjestan kare gospodaru moj sačuvaj me svake vrste nepokornosti kako se uči u dovama često koju treba da ponavljamo braćo Allahumma habbi bilayna al-iman wal-islam wal-ihsan wa karrih ilayna al-kufr wal-fusuq wal-isyan Allah naš omili u našim srcima iman vjerovanje omilu našim srcima islam i omilu našim srcima ihsan. To jeste da bude nam omiljeno, da budemo svjesni da Allahu subhanahu wa ta'ala robujemo kao da ga vidimo, jer ako mi njega ne vidimo, on nas uzvišeni vidi. A omrzni u našim srcima kufr, nevjerovanje, omrzni u našim srcima nepokornost, svaki dan mi treba da te dove braću učimo ne bi li nas Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio svake vrste nepokornosti, a dao nam svaki hajr i zaista kad pogledate lica muhmina ti na njemu vidiš brigu. Kakvu brigu, kako će doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. I sada nama postaje jasno od ispravnih prethodnika kako su oni shvatali braću život na dunjalu. I ovaj ajed posebno im tu'minu wa tete. Pa ako budete vjerovali i bojali se Allaha subhanahu wa ta'ala, I onda vidite tamo iz istorije, čovjek u safu sluša ajet i padne mrtav u safu za vrijeme namaza. Mi smo tamo u Bosni imali da Allah nas počastio da je bilo i na ovim prostorima sigurno i tamo pogotovo bilo ljudi koji su istinski u Allaha subhanahu wa ta'ala vjerovali. Ima ljudi što kare koji u kaburovima leže koji su bili veliki Allahovi robovi. To jeste velikani po, po svome imanu i po vjerovanju. I spominje se tamo naše mjesto da je živio čovjek ali koji sjedi među svojom čeradi u kući. Odjednom padne u nesvijest. Od njega polivaju bude, babo, babo, kad ustane šta je? Kare, pa pao si unesi, kare, idite vi za svojim poslom. Ne znate vi šta je babo. A se babo toliko boji i do te mjere, kare, želio da, da svoj nef sukroti, da ne razmišlja o dunjalku ili da ne bude povodljiv za njim, Kaže, kad bi poželio kahu, kaže, doneste mi čaj. A kad duša zatraži čaj, kaže, sad ću kahu. Da ne bi svoj nefs naviko na uživanje na dunjaluku, jer to postane preokupacije. I zaista ćete vidjeti ljudi koji su lijepi muslimani ovako kad gledaš. Ali je ga ipak dunjaluk osvojio do te mjere ili pretjerano voli da jede, ili pretjerano voli da spava, ili pretjerano voli da uživa, ili u današnje vremeno pretjerano voli da sjedi za internetom, ili na igricama ili nečemu drugom, ali je dobar musliman. Vidiš ga redovno klanja. Ali mu je duša malo tamo uć, kare da se dobro najedi. Ovaj kare hoće da se dobro naspava. Mi napravili mjeseci tek nov, žena da uđemo kare jedan brat, alhamdulillah, sad ćemo se imati gdje naspavati. Pa imali bi rekao, ali nije to napravljeno za to, dragi moj. Nego je to napravljeno za ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala. Lijepo je se odmoriti, ali mora biti granica. U Dunjaluku, jer Dunjaluk neće čovjeka ostaviti. Kao što je spomenuto, ka, primjer kao slane vode, sve što više pije, čovjek više žedni. Ili primjer vina kad ljudi uzmu, odjednom se razum počne mutiti. Dunjaluk je takav samo ako čovjek malo okusi, odjednom ga to sve suzme i zauzme i teško mu bude da se povrati iz toga. Međutim, da ne kažem ovdje sad da mi kudimo one kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao i metak i dao Dunjaluk. Učenjaci kažu lijep li je i metak u rukama lijepog čovjeka. Allah mu ga dao u ruke i on žuri da ga podijeli na njegovom uzvišenom putu. Žuri da bi stekao Allaha uzvišeno zadovoljstvo. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u suratu Ali Imran je objavio da nama bude pouka jasno za čim žude to ljudske duše i nefsovi. Kaže uzvišen je stad bila Zujina linna se hubbu šehevati minan nisai wal banine wal qanatiri il muqantarati minan zahebi wal fiddati wal hajde musawamati wal an'ami wal harth Zalike me ta'u al hajati dunja, vallahu indahu husnu me'aba. Ljudima se čini lijepo samo ono za čim duše žude. Samo im se to čini lijepim. A to su žene, sinovi, razni ukrasi, <clears throat> zlata, srebra, konji, usjevi, sve to u njihovim dušama je lijepo. I čovjek se zaveže za ono što je prolazno, a ostavi ono što je vječno. I kad vidjet ćete kad ljudima spomeneš smrt ili ahiret, kao da mu žive zube vadiš. Kare, nemoj meni o tome pričat. Pričaj nekom drugom, ali pusti me, kaže, da uživam. Ali si pogriješio adresu, Dunjaluk nije kuća uživanja. Ahiret je kuća uživanja, to jeste džennet. Allah subhanahu wa ta'ala pripremio da uživaju vjernici u njemu. Ali kuća je prolazna stanica, Dunjaluk. Prolaznosti u kojima ljudi uživaju samo onome što se njihovim očima sviđa. Pa ćete vidjeti, braćo, zaista da je tako. Da su zbog žena znali i dan danas ljudi gube živote. I dan danas znaju ratove da vode zbog toga. Danas trguju i ubijaju se radi žena. Isto tako radi sinova, isto vidjet ćete da nastoji da vjeru izgubi, ali da udovolji djeci. Međutim, <clears throat> da li će ta ista djeca biti zahvalna ako mu babo čitav život potvrdi? provede u tome da njemu udovolji. Navećemo jedan primjer ljudi koji su muslimani, braćo, klanjaju. I jedan imam priča, kaže, sreo sam sinove za koje ja znam da im je babo veliki metak ostavio. I kažem im da vas opomenem i upozorim i posjetim na Allaha subhanahu wa ta'ala. Babo vam je veliki metak ostavio i puno je vremena u životu proveo radeći za dunjaluk da vi imate. Pa kaže, lijepo bi bilo da za njega obavite hađ. Na šta kažu oni maji, kaže, više. Kažu, nek svako svoje dugove kvita i odaši. Neka svako svoje dugove, a babe nema, kako će on dug otkvitati? Ali je čitav život proveo lažući za svoje sinove, nije za tuđe. Ali kad babo preseli, on je svog rođenog babu zaboravio. I kare nek babo kvita duga, ovo što ja imam ne dam. Ne da za babu, možda od njih četverice danas, po hiljadu i po KM-u ili po 700 eura, teško mu ne da. A babo čitav život proveo. Zato je pouka iz ovog ajeta, jeste da djecu odgajamo, ali najbolji, <clears throat> najbolji odgoj jeste da odgojiš djete na Kur'anu i sunnetu da ga podučiš ko je njegov uzvišeni gospodar i da ga podučiš šta je objava koju je on uzvišeni spustio ljudima. Da ga podučiš ko je njegov poslanik i da ga podučiš šta je poslanik radio, šta mu je bila misija na zemlji. Da ga podučiš šta je njegov uzvišeni din i da se ponaša po tome. Nema ljepšeg odgoja i veće bogatstva braće od ovoga. A u svemu tome jeste mudrost da odgojiš tog maksima kad dođe vrijeme da seliš, da si ubijeđen da će on robovat Allahu subhanahu wa ta'ala istinski. Jakub alaihi selam je pozvao sinove ne pita i za dunjaluk i za imetak, nego kare kome ćete vi robovat kad vaš babo preseli. To je glavna stvar. Omer ibn Abdulaziz, rahmetullah, ne isto tako ostavio na 11 djece kare oko 18 dirhema miraza, ne ima više, ne može im doći, eto dirhem i pol. Ali im je ostavio veliki islamski odgoj, pa su kasnije udjeljivali na Allahovom putu da se ljudi ibretili tome. Danas je zaista i kod nas preokupacija kako, kaže, obezbijedi da mi ima dijete. Pa šeitan dođe i kaže, trebaš obezbijediti unucima. Nije to, nego obezbijedi prvo sebi, dragi moj ono što ima obskrbe na dunjalku da pripremiš za ahiret. To jeste da sakupiš što više dobrih dijela. Fes tebe kolo hajrat, vi se natječite u dobru, kakvom dobru, u dobru onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa njim. Natječi se te da steknete zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. A djeca će kao djeca vidjeti uzor po babi, pa ćete vidjeti evo ovi maksumi, čim je vidio svog babu ne došao u mjesečinu. I on će se i kasnije sjećati kad babe ne bude, kaže ovdje je moj babo klanjao. Pa će njega vuž da i on tu klanja, a neće kazat moj babo je bio u firmi, ode i ja, kazat će. Ali ako je babo bio u mesinu 30 godina ili 40, kazat će idem i ja moje babo na tom mjestu klanjao 30-40 godina. To je odgoj i to su sinovi. A nisu sinovi oni koji odvedu čovjeka od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala da radi čitav život za dunjalu. Međutim, ljudima se čini lijepo ono samo za čim duše žudi. Da ima dosta sinova, da ima žena, da ima ovoga, ali ni na kraj pameti mu nije vjerovanje onaj koga je stvorio. Dalje, ljudima se čini lijepo i zlato i srebro. Ja sam gledao tamo, vidjeli ste na internetu isto tako, ovi koji su tražili hemijsko oružje ili nešto drugo u Iraku, To je se na kraju pretvorilo da se oni u stvari tražili zlato. To jeste prva stvar bore se protiv islama i muslimana. Druga stvar da ih što više pobiju. I treća stvar da ih što više opraškaju. To su otprilike stvari kod nevjernika po prioritetima. I na prostoru Iraka i Afganistana su ubine milion samo djeci. A da ne pričamo, ostale oko šest i nešto miliona su ubili na prostoru Iraka i Afganistana. I onda smo vidjeli tamo kako palete viljuškari nose palete zlata. To je hemijsko oružje koje su oni tražili. Jer on robuje, braća, toj paleti zlata. Njegov život je okupiran time. Njegov neuzubila je tala, njegovo božanstvo je zlato. Milion djece je ubit radi palete zlata ili dvije. Ali to rade javno. A mi se Allahu subhanahu wa ta'ala utječemo od toga da budemo na ozubila ta'ala robovi dunjaluka. Vidjeli smo na drugoj strani tamo ljude koji se pripisuju islamu da prave zlatne WC školjke. Pa da prave zlatne Mercedese i ostala auta. Šta time želi? Želi da prikažu na ozubila ta'ala da će na dunjaluku ostati vječno. Jer kaže, auto neće struhom to zlata nikad i on misli da će ga vozat 800 godina. Džaba je Allah zna koliko me ostalo i ne znam jel sad i živ uopšte. Do te mjere kaže kad umre da mu na kabur naprave auto slično koje je on vozio da mu stoji na kaburu kao uspomena zato što je zaista robovo tome. Imate ljudi danas koji nisu svjesni šta govore pa kažu moj automobil je kaže moj idol. Mi jednog čujemo ide u džamiju. Pa jesi li ti idolo pokloni? Kare, nisam. Kako nisi, ja kare da ti auto, auto idol. Kare, ja onda nisam ni svjestan šta sam rekao. Pa trebaš biti svjestan. Nema u islamu idola. Nema na dunjalku da čovjek može imati idola. Može imati gospodara subhanahu wa ta'ala da ima poslanika sallallahu alaihi sallam kao uzor. I gotovo je. A nema idola i kipova. Nema robovanja dunjaluku i zlatu i srebru. Nego da roboje Allahu subhanahu wa ta'ala istinski. Međutim, ljudima se čini lijepo ovo. Zatim se čine lijepi musjevi, stoka, konji. Današnje vrijeme automobili ili nešto drugo. I zaista je tako. Vidjet ćete da će ostaviti din zbog automobila. Ostavit će din zbog novca ili nečega drugog. I kaže, ja sam, kaže, napredan u Dunjaluku i toliko imam, neki kažu, i ne znam koliko imam. Jesi li ikada u životu bio na sabahu? Nije. Zato što i ne zna šta je to. A da je zna jadnik, on bi letio na sabah i letio bi u vremenu, kada se osjeća čak dženecki miris na zemlju u vremenu, sabah namaza. Međutim, Dunjaluk obuzme srca ljudi, i odvede i od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala i dovede i u kuću propasti. To jeste odma u kaboru čim dođe smrt, on već osjeća kaznu zbog robovanja Dunjaluku, a mora ga ostaviti. Dunjaluk je samo prolazna stanca, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ja sam kao jahač koji je se samo navratio u hlad pod jedno drvo, da se odmori idem dalje. Kao prolaznik jedan, I evo zaista se i mi sjećamo svaki od nas, do jučije će se sjeti da smo bili ovakvi kao ova djeca. I odjedno malo se trzneš prošlo 20, 30 ili 40 godina. Kad vidiš ove maksime, kar ja sam jučer takav bio. A moj je babo bio ovakav, ali ne ima ga već 10, 15 ili 20 godina. To su pouke da ljudi vide šta je u stvari Dunjaluk. I učenjaci kažu da mi nije kaži, druženja sa braćom, to jeste klanjanja u džematu i osamljivanja sa svojim gospodarom u noćnom namazu, ne bi volio ostati na dunjaluku ni minuti. Što tiče dunjaluka kao dunjaluka, to je samo naslađivanje, iskušenja, žene i metak, ubijanja, ratovi i ostale stvari i to čovjeka kad zavede za okrene izgubi osjećaj za vjerovanje. Međutim, vjernik se brine kako će doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad su pitali Omer ibn Abdulaziza, rahmetullahi alej, o halifa, kaže, u tebe se oči uvalne od istrpljenosti i iznurenosti. Kad je trebao i malo iti uze sebi dati oduška na dunjaluku. A šta mislite, kare, kakve će moje oči izgledati nakon tri dana u Kabu? Njegova je briga to, I ti ljudi od kojih mi učimo, braćo, skromnost na Dunjaluku, jeste od početka od poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa dalje. A iša radijallahu anha kaže, iznijela je pred ashabe jednu, kako bi rekao, odoru ili odjeću, koja je bila korava, kaže, i zapinjeno kad se oblači. Vidite li, kaže, ovo kad vidimo mi da je to, kako bi rekao, ono, mi danas kažemo kao vreća, ono, gruba odjeća, kruta, kada je u ovome umro Allahu poslanik sallallahu alaihi To je bila odjeća u kojoj je on sallallahu alaihi sallam preselio. Musa'ab ibn Umeir radijallahu an kaže kad je preselio nisu u kući našli ni jednu činiju raži da ima. A Iša radijallahu an isto prenosi u vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam kaže znalo bi se desiti da bi vidjeli tri mlađaka u dva mjeseca da se ne bi upala vatra u našim kućama. Pita Urve radijala van šta ste jeli, kaže, jeli smo hurme i vodu. I nekad bi neko od ensarija koji su imali u blizini ovce ili deve donio mlijeka da se napijemo. To je bio naš život, nismo imali više. Omer radijala van zateko poslanika sallallahu resem na Hasuri gdje leži. Oslikala se Hasura na strani, pa zaplakao. Kare, zašto plaćeš, Omere, kaže Allahov poslaniće. Zar nije bolje da ti malo napravimo, oni imaju Kaže Omer, zar nisi zadovoljan da njima pripadne ovaj svijet, a da nama pripadne onaj svijet? I zaista kad se kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, nije ostavio nasljedstvo ni dinara ni dirhema. Mene je zanimalo da vidim šta se sad hoće ovim kazat. Zaista kaže, kada je poslanik sallallahu alaihi sallam preselio, nije ni jedan novčanica nikoje vrste ostala u mirazu. Ništa! Ništa! Kod tolike porodce ni jedan dirhem nije ostao u nastajstvu, samo znanje. Ko je uzeo znanje, on je uzeo veliku blagodat. A Dunjaluk i dirhemi nisu imali veze sa tim. Dalje je Ashabi radila Anom kad je došao, kad je Dunjaluk u našu kuću. Bilo od ratnog plijena, bilo od sadake, bilo od neče, kad bi neko dao nekom, kare ne mogu ja zaspa dok to ne izađe iz moje kuće. Jer kare teško meni Dunjaluk je ušao u moju kuću. I ne mogu spavat dok on ne izađe iz kuće. Ne smijem zaspat kako će Allah odgovoriti za to. I zato je povuka vraća da se i mi prisjetimo toga. Da vidimo kako je naše stanje i da se prisjetimo da li postoje oni koji nemaju pa da kažemo i u našoj kući ušlo više pa da udijelimo onome kome nema da se prisjetimo toga. Pa se prisjećamo događaja kada je bila priprema za bitku na Hendek. Imame Nevevi zabilježi u Rijadu Salehin imaju ovi hadisti opisani o načinu skromnog življenja. I tu su se dešavali braćo kerameti. Kažu vas, Havi radijallahu anhu, mi smo kopali hende, kaže, tri dana i ništa nismo jeli. Kopali i nismo jeli. Međutim, nam se kaže, spriječio jedan veliki kamen kome nismo mogli ništa. Kažem Allahu, poslanić, ovaj kamen je ispred nas, ništa mu ne možemo. A on sallallahu alejhi ve sellem kaže drži zapasom za divan kamen od glad. Kaže dajte meni kramp, mi bi danas kazali kramp. Kaže samo je udario i kamen je sa Allahom voljom smrvio u komadić. To su kerameti koje vidiš na licu mjesta. I onda kaže, neko od ashaba kaže, da dođeš Allahu posleće vidi da je gladan, kaže, kod mene. Imam, kaže, pita žene, ima malo hljeba od ječma, ima malo Jedno jare malo. Kad je on pozvao sve tadašnje učesnike Muhađira i Sarije, i Allahom ono su svi jeli i pili, ovo je duži hadis, ali od prilike u prevodu. Prepričamo, svi su jeli i pili, Allah je dao veliki bereket u tome i opet je ostalo za ukućane, a mi bi kazali od jednog jareta i tog ješma može jest pet ili deset ljudi. Međutim, Allah daje razne berekete. I u današnjem vremenu, braćo, kad vidite, zaista se osjeti, kad Allah dadne bereket u hrani, kad jedeš malu količinu hrane, a spominjali smo ovdje sehur i ostale stvari, da vidiš kad malo uneseš, kad Allah uzviše i dadne bereket, kako se čovjek osjeća. Kako osjeća unutra sitost, a šta je unio hrane kad bi izašao možda bi za dva sata bio gladan. Međutim, nije tako. I zato karim ovaj način skromnog življenja i odricanja od Dunjaluka, otprilike znači to bi potpalo po temu zuhda isto tako. Nije zuhd odricanja od Dunjaluka i ostavljanje Dunjaluka. Nego bi to shvatili da je to da čovjek prezire nešto što bi ga moglo zavesti od Dunjaluka, a da uzme ono što mu je potrebno. Da bi razumeli to odricanje i ostavljanje, razumit ćemo iz primjera Osmana radijela Hane, koji je ima Allah mu dao veliki imetak ali je bio veliki zahid na Dunjaluku. I mnogo je postio i dijelio na Allahovom putu i kad je ubijen, radi Allah ran, taj dan je postio. Toliko je imao Dunjaluka. Ova isti, što sam spomenuli, Omer ibn Abdelaziz izbio halifa, znači imao je riznice državne blagajne, ali je kažu, vale mu se oči od gladi, od iznorenosti, nije uzimao to ništa. Pa jedan čovjek dođe isto Abdullah ibn Mubareku, kaže, o Zahide, Kada nisam ja Zahid, jer Zahid je bio Omer ibn Abdulaziz, on je imao sve, a nije ti uzeti ništa, a ja nemam, kako ću biti Zahid ako nema. Drugi je rekao, kare čovjeku, o Zahide, kare nisam ja Zahid, ti si Zahid. Što, kare, ja sam se odrekao od ovoga svijeta, on je prolazan. A ti si se odrekao od onoga drugog od Ahirata, ti si pravi Zahid. Jer si ostavi ono što je puna uz ono što je malo. A zajed je onaj koji je skroman i ostavi ono što, mu ne, što bi mu smetalo i škodilo, da ne bi to osvojilo njegovo srce, nego se u ime Allaha odrekne ti stvari, ne bi li se približio Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha uzvišeno da nas učini od onih koji su skromni na ovome svijetu, od onih koji rade za onaj svijet, od onih koji neće dozvoliti da i varljivost dunjaluka zavede, od onih koji neće sebi dozvoliti da robuju Dunjaluku. Jer učenjaci braća karu da je sama ljubav prema Dunjaluku danas veliki grije. Da čovjek kar ja volim život na zemlji, kar je treba se pokajati od te rečence zato što je to veliki grije. Allah subhanahu wa ta'ala je obavijestio i dao nam pouku u ajetu koji je u ovoj istoj suri ispod surata Ali Imran. Estaiz billah, kul ehel unebiukum bi hajrim min zalikum. Hoćete da vam kažem šta je bolje od ovoga što smo nabrali gore? Usjevi, zlato, srebro, žene. Da kažemo šta je bolje od toga? Lilladine taqawa inda rabihim džennatun teđri me tahti lanharu halidine fiha wa zvađu mutahharatu wa redvanu min Allahu Allahu beširum bil ibad. Oni koji se istinski Allaha subhanahu wa ta'ala budu bojali, njima ćemo dati džennetske rijeke, džennetske baše spod koje rijeke teku. U njima će i čiste žene imati. To je blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala daje onima koji su ostavili činjenje zla, prihvatili se da robuju Allah uzviše onako kako on uzviše i traži od njih. I od onih koji traže oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, želeći time da steknu njegovo uzvišeno zadovoljstvo i lice. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala istinski da nas učini od takvih. Amen. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da shvatimo da je život na dunjaluku varljivo naslađivanje i prolazna stanica, a molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari džennetske ljepote i svoje uzvišeno zadovoljstvo, da nam sastavi u društvu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da nas učini od onih koji mu zaista lijepo robuju, od onih koji su shvatili šta je život na dunjaluku, da budemo dosadnici, nosioci istine i oni koji robuju Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako je on uzvišeni zadovoljno. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله